Die Heere sê, Nineve, die vijanden zal komen en hulle sal jylle mense wegjaag na al die kanten toe. Jylle moet die stadse mieren oppas en die pad dophou. Jylle moet gereed maken om oorlog te maken. Jylle moet al jylle soldaten bij elkaar maken. Jylle het die Israëlieten se goed weggevat en jylle het hulle veneerdstokke verwoes, maar ik zal die Israëlieten weer zo so sterk maak soos hulle was. Jylle vijanden se skulde is rooi geverf, en hulle kleren is rooi. Hulle oorlogkarre blink soos vier. Hulle wil hulle aanval, die soldaten zwaai hulle spiese, die oorlogkarre jaag op die baie, hulle rij vinnig oor die veld. Hulle blink soos vier vlamme, hulle is so vinnig soos weerlig. Die koning van Nine verroep sy beste soldaten om teen die vijande te ver. Maar wanneer hulle kom, dan val partij van hulle. Hulle hartloop naar die meer van die stad, maar die vijande is al buiten bij die meer onder een skuldak dan maak die vijanden die hekke hoop in hulle gaan in, en die mensen in die paleis hou op om te veg. Die hekke was in die rivier wat dier die stad gevloei het. Dit is zeker, die vijanden vat al die mensen van Nineveh weg. Die slaffinne klas is duive wat koer, hulle huil en slaan op hulle bors. Die mensen van Nineveh vlug uit die stad soos water wat uit de dam vloei. Die soldaten skree, wacht, staan stil, maar niemand kijkt om niet. Die vijanden skree, vat die zilver, vat die goud. Daar is baie mooi en diergoed. Die vijanden het alles in die stad gevat. Hulle het die stad verwoes. Die mensen van Nineveh het bang geword. Hulle knie het zwak geword. Hulle het zeer gekry. Almal sy gezichten het bleek geword. 11 tot 12. Nineveh was soos een plek waar leeuws bly. Een leeuw mannikie en een leeuw wijfie en een kleinkie is vir niks bang nie. Hulle van dieren wanneer hulle wil. Die leeuw mannekie vang een dier en verwerg dit en hy bring koos vir sy wijfies en sy kleinkies. Ninevese mense was ook vir niks bang nie. Hulle het ander mense gevang soos leeuws dieren vang, en hulle het die mense se goed gevat. Die Heere wat oor alles regeer, sê, Nineve, ek is nou teen jou. Ek sal jou oorlogkarre verbrand en ek sal jou soldaten doodmaak. Je zal niet weer ander mense se goed vat nie. Je zal niet weer boodskappers stuur na ander plekken nie.